Mo nouvo Listen. An Ayiti, moun andeyò ale lave larivyè. Medam yo leve byen bonè. Yo mete rad sal nan kivèt. Pou lave rad, yo bezwen savon. Digo ak yon batwèl. Lè yo rive larivyè, yo fwote rad ak savon. Yo bat rad ak batwèl. Yo rense rad nan larivyè. Lè rad yo pwòp, yo tòde yo epi yo tann yo sou wòch.